12. pitanje Potreban mi je savjet šta da uradim sa svojim suprugom. Sedam godina smo u braku, a on se ponaša kao da nije oženjen. Hoda, kaže ode na jaciju, pa ostane nekad i do jedan sat posle ponoći. Imamo troje djece, a četvrto je na putu. Ne govorim o nekom džahilu, već o čovjeku koji pokušava sprovoditi sunnet. Nije mu opravdanje što radi po danu čitav dan, pa da ode malo u hodanje, da on, inša Allah, provodi to vrijeme u učenju, alhamdulillah, ali pošto znam da bude u internet klubu gdje se slušaju ilahije sa muzikom, a Allah najbolje zna i Dino Merlin i kao on. Pošto ta braća misle da to nije loše, a ja vidim na svom suprugu posljedice toga, Umjesto da uči Kur'an, on počne nešto pjevušti. Što je čuo? Ja svojoj djeci branim da slušaju muziku, a babo im to radi. Da kažem da je u meni problem, nisam ga mogla zadržati kod kuće, kad smo se tek uzeli, a kamo li sada? Da ide radijacije, ne vjerujem, vratio bi se kući kad klanja, a on ostane do kojih doba. Onda sam ja kriva, što sam nervozna, što čitav dan provodim u kući sa djecom slušajući njihov plač, onda njegovi roditelji koji nemaju ni malo razumijevanja za mene i jedva čekam da on dođe da s njim progovorim, a on bježi od kuće. Preča su mu ta braća nego ja koja sam mu rodila troje djece, a četvrto na putu. Onda kada sam čula od njega proste izraze ja ne znam kako da saburam, kako da se ne ljutim, a ništa ne mogu da promijenim. Malo mu treba da se naljuti pa da opsuje, a to se nije prije dešavalo. Mene brine kako odgojiti djecu u ovakvoj atmosferi. Ja ne mogu sama kad njihov babo ovako se ponaša. Govori mu da ide na predavanja, a on manje više uvijek nađe neki izgovor. Bismillahirrahmanirrahim. Ima neke problema o, obrakovi koji ne može da mi riješimo odavde. To je ima neke komplikacije. E, pa to je pitanje jedan brat koji je bio hajerli, pa počeo kod njega neke slabosti, neke malaksalosti. Pa kako da postupim, postupim prema tome, jer sa njim ne možeš ti, jer koji savjet, kad ti dadniš njemu savjet, sve on ne zna. Pa sa ti ljudi treba sa njima polako i, i, i da može on idi gori od toga. Pa moj savjet za tebi da prvo nađi neki kaseta recimo koji znaš ti da je on voli. Pusti ta kaseta ili neki cedi da on sluša. Kad ulazi u kuća, kao ti si nenamjerna, razumiješ? ili nađeš neki hajirli insan koji ti znaš da on ima respekt, ima poštovanje prema njemu, da priča sa njim polako. A, lijepo savjet sa njim, jer grupo sa njim neće vrediti. Pa lijepo sa njim da čuvati vaš e, porodica, vaša hejli, djeca, jer bojim se da idi gori od toga i najbolji dova sestra Allah. Jer mnogi braća su iskrenili pa posle toga vratili, vratili su na Allahom putu. Na, pa najbolji tvoje dova u toku noći namaz. Zbođi moj, uputi moj, moj muž, uputi na pravi put i, i šta ja znam, pa nađiš ako Bog da inša Allah rezultat. Meni žao Boga mi, ali to je stvari ni ide jednostavno. Pa nada se da će biti inša Allah napredak dovom lijep savjet, hajeli braća koji će idi zijara kod njega, ili vi odite neki zijara, pa na, nada da će biti inša Allah toga napredak, inša Allah, Allah najbolje zna.